Katas festivala diela hi urte sortu da, esker eskoin festival hanit dejagertzen zien garaian. Festivala libre eta salbai diele magija, eta ez die bestik bezala egiteko sedeik. Dena presio librean da, oihan batian, bujabe eta gentia unharitza tartzez. Zentako bide hoia biatu dien, esplikatzen daiku oian olier jantolatzaliak. Nahi ginen eseiatu arra pentsatzia, festival bat, arra Cartes, et Publicoa e et et et euh, Antolat Sayen Artin. esiatzia, ameni bat, uh, ara humanizatzia, harremanak eta hola, ez aipatu baizik soja eta hola, eta ideia, festival baten montatia, ameni bat berezi. Filosofia horrekin bat egin dien hainbat taldek parte hartuko die. Ostialian, Korto, François eta Bosmendieta, Oihaneko Zuhanietan, Old School Funky Family eta Slift. Nesken egunin, bostetai goiti, kiekieku Twinstoners, Twin Joy Azotoi, The Baladuriantz, Kandeleros eta beste. Han bertan lo egiteko pada badate, eta jakin izan ekiala ebi, festibala eginen dela.